la cruz milito de imperiestro Frederico la Dua. In miae tri antauae articoloi mi pritractis la turcan televizerion di Rilish Ertugrul, revivigio Ertugrul. Mi diris, la cefa temo de la unua sezono, in la Brasila Netflix, estas la batalo inter la cristanae templanoi, qui volas venci la islamanoin cae reconceri Jerusalemon, cae la islamanoi, qui volas defendi sin cae forigi la templanoin. Temas pre historia facto. Plur foie la templanoi de la serio parolis pre ebla nova cruzmilito milito, por reconceri Jerusalemon, cae in tio contexto ili ancal menciis la imperiestron Frederico. Mi googlis, cae perceptis, che in la periodo in cio la turca hero Ertugrul estis ancora iuna, io mette mal ol tride giaragia, cae batalis contra o la templanoi, facte imperiestro Frederico faris cruz militon. Temas pli exacte pri Federico la Dua, de la germana dinastio Stauffen, imperiestro de la Sancta Romia Imperio inter 1220 ca 1250. Bedarinde, existas in la Esperanta Wikipedia nur malgrandega articolo pri li. Mi ne volas paroli pri lia tuta vivo, tamen mi opinias grave sciigi jenan parton – quion mi leges in la portugal lingua Wikipedia. Contraue al multae monarcoe de sia tempo, ofte analfabetae, li si povis esprimisin in nau lingvoi, cae correspondis scribe in sep. Li estis moderna estro, patrono de scienzoi cae artoi. Uno e liae consilistoi estis la fama astrologo Guido Bonatti de Forli. Li havis moderna in ideo in pri economio, abolis stata in monopolo in kai interna in in kai reformis la regularon de la Sancta Romia Imperio pri importado. Cio ci versaine rilatas alla tempo che un li passigis in Palermo, Sicilio, che mixigis in fluoi arabae, germanae, latinae, bizantzae, normandae, provenzae ca iudae. Li ancau fondis alt lerneioin ca scribis libron pri la arto de dresi chas falcoin. Li igis conata cil stupor mundi, monda brindajo in la latina. Cetere li estis nascidginta in 1194 in Italio, estis cronita regio de Sicilio je la agio de qua iaroi, cae passigis dudec hoc iaroin in Italio. Tamen la titolo de citio articolo estas la cruz milito de Impriestro Frederico la II. Do mi nun parte traducas cae parte resumas la concernum texton de la german lingua Wikipedia. Iam en 1213 Papo Innocentio la tria, in sia buleo quia maior, estis alvo quinta novan cruz militon por reconqueri Jerusalemon de la islamanoi. Seque Federico la dua, o case de sia cronado, quil regio en 1215, estis sin devontiginta fari tian militon, sed li deves procrastigin plur foie. In 1225, Federico faris novan promeson al papo Honorio la Tria. Ciam li procrastis sian militon de nove in 1227, pro plago in la iam preta armeo, li estis excommunicita de papo Gregor la Naua, posteulo de Honorio. Malgraue la imperiestro incipigis in 1228, cun relative malgranda armeo directe al Palestino. Tio cruz milito farigis la sola, quio esis pazza cae successa. Frederico estis pasiginta sian iunetson en la multcultura Palermo, en Araba Midio. En la Sancta Lando, la clera cae lingve competenta imperiestro montrigis cun orienta pompo cae havis islamaen corpogardistoin, tute differenzante sin de ciui antauae crucistoi. Ciam li alvenis tie in septembro de 1212, li tui establis diplomatian contacton cun la islamanoi. La sultano de Egiptio, al-Kamil, trovisin in en malfacila situatio pro la alveno de plia armeo de cruz militistoi, char li estis militanta contra sia nevo nasir. Iam en 1227 la sultano estis renoviginta sian offerton de 1219, che sub certae condicioi li estus preta redone Jerusalemon alla cristanoi. La dec ocan de februaro de 1229, ambau flancoi trovis compromisson. In la pazzo de Iafo, one interconsentis che la cristanoi rericevos Jerusalemon cae quelcaen alien urboen, cae che la islamanoi conservos la Jerusaleman templan monton cun la al-Aqsa moscheo cae la cupolo de la roco quae tamen cristano estonte raitos pregi. Alla islamanoe estis anca donita liberezzo de movado in la circaua regiono de Betlehemo cae propra jurisdiccio sub cadio en Jerusalemo. Crome, la imperiestro promesis malhelpi che ne nur lia armeo, sed ancao la cavaliroi cae la princoi de la cruz militae statoi faru pluain militain agadoin contra la territorioi de Al-Kamil. Unu monaton poste, do en marto de 1229, Federico la II cronis in mem regio de Jerusalemo.